začne. Bom še enkrat vprašanje prebral, tako da bi lahko gledate mene, tako da bi problema. Eh, in sicer, <clears throat> kakšne bodo glavne prednosti oziroma rezultati projekta spremljanje okolja in celovito načrtovanje in nadzor v smislu poplavne varnosti v mhm. Sloveniji? Uh mhm. -huh. Ja, torej gre za projekt, ki ima za svoj cilj vzpostavitev eh, prostorske infrastrukture eh, podatkov, ki, do, ki bodo prispevali eh, k točnosti podatkov za, tudi za potrebe pač izdelave in poplavnih kart in podobnega. Ne. Gre za to, da se vzpostavljajo nekatere temeljne ali izboljšujejo, pravzaprav nadgrajujejo nekatere temeljne vodarske in pa geodetske um, Um, podatkovne zbirke. Uh, na eni strani gre za bolj točno, um, točne uh, meritve višin, um, uh, višinske mreže, izboljšava geoida za slovenske razmere in na to se napenjajo, napenjajo potem ostali sloji, ne, ki se tudi v okviru projekta izboljšujejo, to je pa nadgradnja topografije nadgradnja hidrografije in pa zagotovitev omrežnih storitev, zato da bodo ti podatki na voljo tudi drugim, izboljšani podatki na voljo tudi drugim. Ko govorimo o prostorski infrastrukturi, kot rečeno, za katero izboljšujemo točnost, govorimo o razmirah, ko se ta točnost izraža v nekaj deset centimetrih, Eh, lahko si pa predstavljate, ne, da eh, kako eh, te 10 cm razlike lahko vplivajo pri načrtovanju recimo poplavne varnosti, pri načrtovanju ukrepov, ko gre recimo za vzpostavitev nekaterih recimo protipoplavnih nasipov ali pa um, drugih aktivnosti, je torej 10 cm točnost izrednega pomena. Ne skratka, da se uskladijo te evidence eh, načrtovanih ukrepov in pa dejanskega stanja eh, v naravi. To je nekje ključ tega projekta. Najlepša hvala. Hvala. hvala. Tako da, da vas pa spustimo. <laughs> Dobro, hvala. Hvala. Si že dal? E, izjavo. Kolega je, ja, ja, kolega je. Ne, pa ne, e, ne, ne, ja, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, vsi po vrsti so, veš. Hočemo, hočemo. Jaz nisem Lukaš Razman, jaz sem. Ne, ne, ne, ampak e, udeleženec predstavitve. A, pa mi je vzdele, ja, tole na moča pomembnejših poplav. Povedem. Ja, če lahko stopite sem. Tako lepo pravzaprav še najboljše, ko podpiramo nekaj izjavne z udeležnicov, eh. vi ste tudi predstavljate, a ne? Eh. Um, pa lahko nekako nakratko poveste, kaj bi ste predstavljali, zelo če boste povedali? Da, smo predstavo nakratko zadevo, ki se reče določitev območja pomembnega vpliva poplav v Sloveniji. Eh, lansko leto oziroma letošnje leto smo določili na nivoju eh, države Slovenije območja pomembnega vpliva poplav, ki so v bistvu območja, kjer kjer prihaja do največjih škod v primeru poplav. Takih območij smo določili 61, noter so vsa znana območja, kot so Ljubljana, Celje, Laško, železniki in podobne zadeve. Um, na to stvar, seveda zdaj, ko je vlada potrdila in to prvič v zgodovini Slovenije, da bomo jasno zadeve določene in identificirane, uh, se, bodo, se bo fokusiralo večino aktivnosti izvajanja protipoplavnih ukrepov in podobne zadeve. Tako da večino denarja, večino aktivnosti, večino gradbenih in negradbenih ukrepov se bo fokusirala na reševanje in obvladovanje poplavne ogroženosti na teh 61 območjih. To je ta stvar, ki je manj danes namenil za ne predstavljeno. Hvala. Дез, איז ביז ביקה. מייד, מוס דער סווייער קוש,